Ancau o malcasce donitai shine medicamentoi helpas. Stut resultoi povus pravigi la privastan applicon de shine medicamentoi en la practico de curacistoi. Tion diras esploristoi de la Universitato de Basel en Svislando. Tiel nomatai placeboi ancau efficas se la pacientois cias che li prenas nur shine medicamenton. Tio tamen nur validas se li estis informitai pri la placebo efico. Tion indicas studajo kiu esploris la reagon pri shine medicamentoi ce cent sestec homoi. La resultoi povus pravigi la pli vastan applicon de placeboi. La cent sestec partoprenantoi prenantoi unue submetigis al testo pri varmego. Cetio oni metis sondilon alla braco, ciu farigis pli cae pli varmega. La parto prenantoi povis mem haltigi la varmegigion, ecte ciam gi farigis ne el tenebla. Crome ili devis priugi la fortezon de la doloro sur scalo de nul gis cent. Tiam oni dividis ilin al quar gruppoi. Tri gruppoi ricevis cremon, kiu tamen estis sen effica. La unua gruppo sciis tion, sed ne estis informita pri la placebo effico. Ancau la dua gruppo sciis, che la cremo estis sen effica. La partoprenantoi tamen estis informitai pri la placebo effico. La tria gruppo credis, che ili ricevis cremon, ciu mildigas doloroin. La ceterae partoprenantoi ne ricevis cremon. Nun la esploristoi ripetis la teston pri varmego. El obiectiva vid puncto, ce tio ne estis shangigioi. La partoprenantoi interrompis la varmegigion proximume je la sama tempo, ciel ce la unua foio sed la subjektiva sento pri doloro changigis. La gruppo, kiu ne ricevis cremon, taxis la intensetson de la doloro sur la scalo je average sestec quar poentoi. La gruppo, kiu sciis, che ili estis prenintai shine medicamenton, sed ne estis informitai pri la placebo efico, donis similan priugion la placebo efico tamen aperis ce tiu gruppo cius ciis che ili estis ricevintai shain medicamenton, cae crome estis informitai pri la placebo efico. Tiu gruppo taxis la fortezon de la doloro ie average sestec poentoi. Tiu valoro correspondis proximume alla priugio de tiui, ciui credis che ili vere estis ricevintai dolor mildigan cremon. El tio la esploristoi concludas che la curacista consilado estas pli grava ol supposite. La gis supposo che placeboi efficas nur se ili estis donitai trompe, devus esti repripensata, diras esploristo. Ce la classica placebo efico, pacientoi nescias Ciu ili ricevas veran medicamenton au shain medicamenton? Curaciston tamen apena povis utiligi tion en sia practico, car ili devas informi la patientoin. Novae studazioi ja montras, che ancau malcashe donitai shain medicamentoi povas efici, sed gis nun ne existis esploro, ciu montris contexton cund la informo prigi. Intertempe la medicina efficetso de placeboi estas bone pruvebla. Se ni prenas contrau dolora in medicamentoin, la cerbo elsutas messagia in substanzoin, exemple endorfinoin. Lau cerb esploristoi tiu reago ancau ocasas ce dono de placebo, sed en alia cerba regiono. Gravas tamen da sinteno de la paciento rilate al attendota effico, La signifo de la parolo en la medicino estas tutemal nova temo. Tio iam comensigias ce la sanigai paroladoi civi estis usatai dum la antiqua epoco cae tio dauras gis la hodiaua alternativa medicino. Malcascia applico de placeboi povas helpi precipe al pacientoi civi suferas pridoloroi. Tio estus optio giuste tiam ciam medicamentoi havas signifain crom efficoin, ciel exemple ce opiatoi, sed ancau pacientoi cun reumatismo, parkinsonismo, alta sangopremo, cae depressioi, povus profiti el tio.